Kështu si, kështu siç i kam ngritur unë këto kufjet, mund ta dëgjoj Godzilla. Ne kambanë. Ë uh, Godzilla sot në 3D miq të dashur. Godzilla është një premierë mbarëbotërore. Edhe rikthehet sërish. Kuçedra. Kuçedra. Kuçedra. E dashurt. Po shikoja pak, po shikoja pak, bëja pak kërkim, si mhm, thuhet, është mbi mhm. historinë e Godzillës. Mhm. Filmi pa, në fillim fare është Versioni origjinal dhe japonez është Gojira. Gojira? Gojira, që janë bashkimi i dy fjalëve, në japonisht ishte kombinimi i fjalës guerilas mm -hmm. dhe balenë. Ah. Më dukej se Gojira ishte balenë, diçka e tillë. Po guerilas dhe balenë dhe dhe filmi fillestar i Godzilla-s mm -hmm. ka pasur një kuptim, sepse Japonia në luftën e dytë botërore u bombardua nga bomba atomike. Ëm, um, dhe pati një shkatërrim në masë. Mm -hmm. Dhe Godzilla përfaqëson bombën atomike. Ah. Më kupton, është është një krijesë për ata. Po, një krijesë e përbindshme, siç është bomba atomike, një krijesë e përbindshme, që shkatërron qytete të tëra dhe vret rrezikon po, jetën. Dhe përfaqëson dhe ata. Aty ka kuptim. Ka pasur këtë kuptim. Interesante. Por edhe në këtë film, në filmin që që do të shikojmë sot në premierën e Godzilla-s, mm Ëm në Cineplexx do uh, kthehen prapë atje. Sepse ngjarjet e kapin edhe një herë në 1954, domethënë kur ne po e, kupto, ka të bëjë me me bombat atomike, ka të bëjë me me gjithë këtë gjë. Kështu që ishte histori e Interesante, vjetër, po, si është shumë gjë. interesante. Është bërë disa herë Ja si film. vlen. Po, po. Plus që efekti 162 milion dollarë ka Plus kushtuar. realizimet. Po pra, 162 milion dollarë për ta bërë këtë film. Këta po presin tash që të bëjnë kushedi sa. Po vetëm se kur një film fiton 162 milionë dollarë, thuhet shumë i suksesshëm. Po, e vërtetë. Po kur ke prishur për ta bërë 162 milionë? 162 milionë, e vërtetë është.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 Në vitin 1776, Konventa e Virginias i propozon delegacionit të Kongresit Kontinental një rezolutë për pavarësi nga Britania e Madhe, duke i hapur rrugën kështu deklarimit të pavarësisë. Në vitin 1859, Pierre Curie, fizikant dhe kimist francez, lindi në Paris. Ai zbuloi për herë të parë energjinë nukleare dhe studioi radioaktivitetin. Në vitin 1862, Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës krijoi Departamentin Amerikan të Bujqësisë. Në vitin 1918, shërbimi i parë postar botëror filloi midis New Yorkut, Filadelfias dhe Washingtonit. Në vitin 1922, erdhi në jetë Adil Çarçani, politikan shqiptar dhe ish-kryeministër i Shqipërisë. Në vitin 1930, Infermierja 25 vjeçare Ellen Church u bë gruaja e parë pilote dhe e përgatitur për raste urgjente mjekësore. Në vitin 1940 filloi të shitej për herë të parë në Shtetet e Bashkuara najloni. Në vitin 1955 u nënshkrua në Vjenë midis Britanisë, Francës dhe Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik Traktati i Vjenës. në bazë të të cilit Austria rimori pavarësinë. Në vitin 1957, Britania bëri provën e bombës së parë me hidrogjen në ishullin e Pashkëve në Paqësor. Në vitin 1970, grupi The Carpenters realizuan albumin e dytë me titull Close to You. Në vitin 1978, këngëtari i muzikës country Willie Nelson realizoi albumin me muzikë pop të quajtur Stardust, i cili ndejti në listën e muzikës më të mirë për 10 vite me radhë duke shitur më shumë se 5 milion kopje. Në vitin 1980 u zhvillua në Shtetet e Bashkuara kalimi i parë transkontinental me tullumbace. Në vitin 1988, libri më i shitur në listën e New York Times ishte autobiografia e Michael Jackson me titull Moonwalker. Në vitin 1994, Ndërron jetë në moshën 88 vjeçare aktori Gilbert Roland. Në vitin 1998, Sonny dhe Cher fituan një yll në rrugën e famës në Hollywood. Në vitin 2003, këngëtarja e muzikës country June Carter Cash ndërroi jetë në moshën 73 vjeçare. Në vitin 2009, doli në treg albumi i pestë i realizuar nga këngëtari Eminem me titull Relapse. Sot është dita ndërkombëtare e familjes. Kjo ditë u shpall nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së në vitin 1993 dhe pasqyron rëndësinë që ka familja. Dita Ndërkombëtare e Familjes ofron një mundësi për të promovuar ndërgjegjësimin për çështje që lidhen me familjet dhe për të rritur njohuritë e proceseve shoqërore, ekonomike dhe demografike që prekin familjet. This is Club FM 100.4. Ora shënon 7:12 minuta, jeni mm -hmm. me mhm. klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e enjte data 15 maj. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mirë se keni ardhur në program. Miq të dashur, tani është koha për uh, Jeri. Frymëzimin e ditës sot me Jeri ka një frymëzim i mirë. Dhe duke qenë se sot është dita ndërkombëtare e familjes, sot duhet të qëndroni sa më pranë familjes tuaj. Do të thotë oh, duhet t'i lini detyrimet e tjera për sot. Mm. Dhe duhet ta kaloni gjithë ditën pothuajse me familjen. Okej. Këtë muzikën e Godzilla-s. Po, pra, këtë muzikën e Godzilla-s. Po, dëgjo edhe një fakt interesant për uh, Godzilla, ulërimin e Godzilla-s. Mm. origjinale kishin përdorur ëm um, kishin përdorur një se, kishte qenë një tip doreze e lyer me zift, domethënë kishin marrë një dorezë e kishin lyer me zift mm -hmm. dhe pastaj këtë e kalonin për së gjati në telat e një violonçeli. Ah. Dhe zhurmën që shkaktonte kjo fërkimi i ziftit, mm Audio design, po ka filluar, ka filluar herët. E mbaj mend përpara që për shembull përdornin, përdornin uh, zarzavate shumë po, për këto filmat me për filmat me karate. Ëm um, go, horror. Goditjet. Po, ato bëheshin shumë mhm. shpesh me um, me presh për shembull. Mm -hmm. Goditje në presh me kocka e kështu. Tani uh, Altin dëgjo pak ulërimat e Godzilla-s ndër vite nga viti 1954 deri në 2014 me këtë Godzillën e fundit. Ja ku vijnë. Kjo është bërë me violonçel. Dhe me zift. Mhm. Mm Kjo është Godzilla 2014 është rrët me ashtë. Kjo është 55. Në 1962. Godzilla tingëllon kështu. Mirë e ka. Më mirë e ka. Nice. Kështu sa lekë ka marrë ai zotria. Thoshin kishte mbi 100 versione të zërit derisa kishin zgjedhur këtë. Wow. Mbi 100 versione që lëviznin, ku di unë, ata inxhinierët. Çmendur fare siç janë. Se si do i prishin 162 milion dollar. Normal. E kupton. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit me më shumë miq të dashur është tingulli më i shpifur kam përshtypjen unë nuk kisha dëgjuar gjë më Okej, okay, ja që e dëgjuat nga Sonic miq të dashur mirëmëngjesi që të gjithëve ora është tani 7:23 minuta ju jeni me Klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV çdo ditë me ju nga ora 7 deri në 10 këtu në këto valë këtë Ekran, Jeri ka një histori për të na treguar Ibrahim Hamato, Hamato është, është nga Egjipti. Tani ky Ibrahimi çfarë bën? Ibrahimi ka pasion në një lloj sporti që është ping pongu. Okej. Okay. Por gjatë jetës së tij në moshën 10 vjeçare ka pasur një aksident në të cilin ka humbur të dyja duart. Oh. Megjithatë, ai ka punuar shumë fort dhe nuk është dorëzuar sepse që nga ai moment që nuk i ka më duart dhe duke pasur një pasion të veçantë për ping pongun, ka vendosur që të vazhdojë dhe të marrë pallaskën në gojë. Dhe çfarë ndodh është që pallaskën e mban në gojë dhe lëviz në mënyrë shumë të shpejtë kokën dhe kështu luan ping pong. Por e, e bukura e kësaj është që është një histori shumë frymëzuese për të mm -hmm. gjithë të tjerët. Shumë interesante vërtet. Sepse ajo që uh, Ibrahimi ka thënë është nëse ti e do diçka me shumë shpirt dhe punon fort, atëherë mund t'ia dalësh mbanë. Ëh Dhe çfarë ndodh është që Ibrahimi sot e kësaj dite merr pjesë në gara të ndryshme dhe ka fituar dhe disa çmime të, të ndryshme, mm. pra uh, vazhdon dhe të ushtrojë këtë lloj pasioni edhe pse ka një mungesë fizike. Jo, është shumë interesante. Ky shtrëngon dorezën e pallaskës me mm -hmm. dhëmbë. Po, e luan kokën në mënyrë që ta pozicionojë pallaskën siç duhet për ta pritur pingpongun. Dhe kjo nuk e pengon që ai të luajë normalisht. Shiko, shiko. Është fantastike. Ktu është duke luajtur me numrin 2 në botë. Mhm. Mm Madje edhe këtë vit ka marrë pjesë në kampionatin që është bërë, ka fituar shumë pikë. Shumë interesant. Bravo i qoftë. Kështu që e shikon që njerëzit, wow. Njeriu është kështu frymëzues nga Absolutisht po. Nga ana e adaptimit edhe Ha? Mm. Bravo i qoftë. Faleminderit Iri. Shumë histori e bukur. Jason Derulo do vijë tani me Stupid Love në klubin e mëngjesit miq të dashur. Është ora 7:25 minuta e mëngjesit. Data është 15 mars sot vranët përjashta. Pra, po do donim të thoshim komentin apo. Këndshëm Tam tararararam Tam tararararam Me gazën me këto këshu um, Gjithësësi Më pëlqen, më pëlqen um, Çuna dhe goca, mirë se keni ardhur në program, është klubi i mëngjesit, ora është pothuajse 7.30 minuta në këto momente, nëse s'jeni zgjuar ende, ju themi merreni shtruar, se nuk ka ndonjë gjë, S'ka asgjë. S'ka ndodhur asgjë. Ore, ka një gjë që unë ia futa gjumit dje. Oh, faleminderit. Ehm. Um, Tani, ë uh, kur u ngrita sot në mëngjes dhe pashë pashë pak në Facebook, u futa tek Facebooku. Mhm. Mm Yt. I imi personal po përmes tij edhe te faqja për eh, për ndonjë gjë për të parë për sot në mëngjes. Joni i klubit. I klubit, i klubit të mëngjesit. Që është meqë ra fjala facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Mhm. Dhe pashë që kishte shumë njerëz që flisnin në lidhje me një legalizim, paska pasur një debat dje. në televizion me legalizimin apo jo të e diçka e tillë marijuanës marijuanës sepse kshu e dëgjuat gjë jo ju pyes seriozisht fare di nëse nuk dini gjë jo jo ja, llafe jo. kështu vërtet llafe Facebooku domethënë mhm. e pra do ketë qenë ndonjë gjë të fevziu me sa duket Ma merr mendja se se Fevziu e ka kështu. Fevziu e ka kështu që ndikon direkt deri deri në fund. Mund ta shikosh në Facebook Fevziun. Gjysma mund ta lexosh transkriptuar kështu. Çfarë tha njëri ç'tha tjetri. Që është interesante. E ke debatin dhe në Facebook. Po që është tregues për ndjekjen e këtij programi. Apo jo. Apo jo. Po. Hey, um, nëse, uh, kështu që nuk e di fare se çfarë po ndodh. Pyetja është atëherë, po se çka ka ndodhur, nëse dikush mund të na sqarojë, ju lutem na sqaroni, mund na shkruani në faqen tonë në Facebook ose në në një mesazh në 069 20 70 222, çfarë ka ndodhur dje që i ka pështjelluar njerëzit? Se ne kemi fjetur shpejt, ti ke fjetur shpejt? Jo, jo s'e ke parë, s'e ke parë nga ora 12 kam fjet, po nuk Ai nuk shikon televizor. S'pashë. Jo. Unë kam lënë një film për gjysmë, që është Pacific Rim. Nga 2013 e ke parë? Jo. Me Godzilla. Me ah. Godzilla. Po prandaj po se jam, e di sa jam përgatitur mendërisht për këtë apo jo. Po gjithsesi. E ke bombarduar mendjen vetëm me Godzilla. E di. Pacific Rim nga 2013 ai ishte goxha film, po dëgjoja kur uh, Po flisnin për Godzilla-n, u përmend dhe kjo sepse e ka Godzilla-n brenda, po është është ai filmi ku njerëzit kanë shpikur ca robotë të mëdhenj, të cilët e vetmja mënyrë për të luftuar Godzilla-n mm -hmm. është të shpikësh një robot që është fizikisht po aq i madh, në mënyrë që të godasi, që të shkojë ta godasi. Dhe këta robotët mund të komandohen nga dy njerëz, nuk një njeri vetëm nuk i komandon dot, është shumë shumë për trurin e njeriu. Mm -hmm. Kështu që çfarë bën ka dy kopilotë, cilët veprojnë së bashku. E kupton, njëri ka mm. hemisferën e majtë, tjetri ka hemisferën e djathtë të trurit, të trurit të robotit. Mhm. E kështu që, nejse filmi ishte shumë i mirë, Pacific Rim quhej uh, filmi. Pacific Rim kam përshtypjen unë është është një vend gjeografikisht andej nga Paqësori i Jugut, nga dilnin këto. Mhm. Ishte një ishte një e çarë në po. Nga dilnin këto këto. Po ishte ishte goxha film. Nejse ëm um, aksion sigurisht. Kuptohet. Tani, um, pyetja për juve sot është kjo. Cila është pyetja më e vështirë që mund t'ju vijë në mend? Një pyetje shumë e vështirë që mund t'ju vijë në mend nga ato me a do të zgjidhje këtë apo atë? Pra unë po kërkoj pyetje të vështira. Nga ato Do të doje më mirë Nga këto dilemat e forta Nga këto dilemat e forta Domethënë dilemat e sugjeruara Dilemat e vështira Dhe hajde t'i gjykojmë pastaj se sa të vështira janë Po, nga secila nga dilemat. Për shembull që i bëjmë fëmijëve, kë do më shumë mamin, mamin apo babin? Kë do më shumë mamin apo babin? Ti thua, jo, është dilema, është dilemë e vështirë në fakt, mamin apo babin. Se ti të dy i do. Jo, po. problemi është që i mëson fëmijës pastaj që të bëhet një diplomat i shkëlqyer. Sot kur është babi sot babin do më shumë. Ne paguajmë shkollën për shkollën e marrëdhënie ndërkombëtare quhet kjo si diplomë apo jo? Po. Fillon po. herët. Mamin apo po ti Ulta kë do më shumë mamin apo babin? Të dy. E kam patalli. Po të dy pra. Po kështu i përgjigjesh gjithmonë se ti? Jo. Si përgjigjesh? Babin thoshte. Po pse? Ama i ka, i ka ardh majë hundës mamit Jo, nuk i ka ardhur shumë majë hundës. Përkundrazi më do më shumë nga të gjithë. Vërtet, po ashtu, ashtu pse edhe ty ashtu të thonë? Aha. Ashtu thonë të gjithë. Jeri, ke një dilemë të vështirë? Po. Për momentin nuk po më vjen asnjëra, edhe pse e di që ka shumë të tilla. Imagjino Artin, ai duhet duhet të jesh sa më kreativ të jetë e mundur. Për dilema të vështira, si ajo që thoshin për shembull, do doje më mirë të ndesheshe me po themi Një ros Sa një kal Apo, apo Me gjashtë kuaj Që janë sa një ros mm. E kupton? Është e vështirë Janë gjashtë kuaj të vegjël sa një ros Që vijnë kështu edhe Me, me shqelma të vogla Ose, ose një ros Një ros Një e madhe Një e madhe sa një kal Shumë të qeta. Por potencialisht vdekjeprurëse. Vdekjeprurëse. Helmuese, domethënë, mm -hmm. që njerëzit shkojnë në spital ose me të vjella. Apo do doje që të kishe gazra. Absolutisht absolutisht të padëmshme, por që buçasin. Unë do preferoja. Unë do preferoja. Po nuk po nuk do ta zgjë keqë. Ose ose ta kështu. Po mirë këtë. Ja ja. Po si një të zgjë. Dhe njeriu që ka afër, ja, nuk e gjeti asgjë. Teknikisht zgjodhi të dytën. Okej, në rregull, mirë. Kam pak dhimbje veshi. Nga Altini. Nga Altini. Nga Altini e ke. Por Aman Jo vdekjeprurëse. Kemi edhe Eldi Merollin nga Radio Taxi Classic, miq të dashur në këto momente. Më tej drejt qendrës është e lirë. Rruga e Kavajës ka trafik normal, edhe rruga e Elbasanit si aks kryesor nuk ka probleme drejt qendrës. Rruga Bardhyl kemi dy pjesë me trafik i afrohen qendrës, është rruga Ferit Xhajko nga Farmacia dhjetë drejt stacionit të trenit me trafik dhe rruga e Dibrës Ferit Xhajko ka trafik. nga kryqëzimi te Selvia drejt Nëntëkatësheve në zbritje, gjithmonë në sensin e zbritjes. Ndërkohë që rruga Hoxha Tasim qarkullohet mund të them që nga sheshi Strauss në zbritje drejt sheshit Avni Rustemi i gjithë Hoxha Tasimi është pa trafik edhe bulevardi Zhan D'Ark Nga Ministria e Jashtme udhëtohet drejt bulevardit pa trafik. Bulevardi Zogu i Parë dy pjesët e unazës janë pa probleme, zona e Tiranës së Re vetëm rruga Sami Frashëri na vjen me pak trafik afër urës drejtorisë së policisë, Abdyl Frashëri nuk ka trafik, Ibrahim Rugova trafik normal, pjesa që del në bulevard nga Libri Universitar nuk ka trafik, gjithashtu dhe Sulejman Delvina, pjesa majtas nga sheshi Wilson nuk ka trafik, drejt urës pranë shkollës Vasil Shanto. Muhamet Gjollesha është e lirë. Faleminderit Eldi. Faleminderit dhe juve. Je shumë i mirë. Eldi Merolli miq të dashur me të gjithë uh, informacionin e trafikut sot në mëngjes. Ne ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 100.4. I see ghosts është kënga që këndojnë As Animals në këto momente në Club FM në 100.4. Crazy face Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Ora është tani 7 e 20 minuta Ne ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 100.4 Edhe nga ekrani i Club TV Unë mendoj se dilemat duhet të jenë Duhet të jenë të vështira Duhet të jenë uh, Duhet të jenë dilema Ku di unë tani Nga Pra ne pëtosha po kjo, kjo ishte interesante uh, E shkruan njëri Po e gjeni edhe tek faqja jonë e Facebookut Facebook.com Fraksion klubi i mëngjesit Dhe thotë, a do të preferoje që të kishe, do të zgjidhje që të kishe gojë në kurrizet e duarve, që herë pas here mund të ngacmonin seksin e kundërt, apo një kërthizë të zgjatur, që sa herë dëgjon muzikë mban ritmin. Kështu, lëviz vetë, që ti s'e komandon dot. Domethënë këto duart e tij kanë gojë, kështu në kurriz. Dhe kur kalon ndonjë gocë, hej, mund të mund të mund kjo goja këtu, po. jo unë, kjo goja këtu, hej, seksi, a ku di unë se çfarë, diçka që ti s'e kontrollon dot, pastaj ti je ai që Normalisht nga ty do kthehet. Edhe duhet të përballohesh me duhet të përballohesh me turpërimin e situatës, po, me mm. presionin aty. Ose ose do të kesh këtë këtë kërthizën që lart e poshtë. Unë për vete zgjedh kërthizën. Unë duart zgjedh për. Zgjedh duart? Po kërthiza kudo që të kishte ritëm. Pse ore ti? Kishte diçka që. Unë pëlqen muzika. S'ka ndonjë gjë. Kërthiza vetëm lëviz kështu. Ding ding ding ding ding ba ding. Edhe my life. Edhe my life është gjatë. Është e pabindur. My life është gjatë është lart poshtë. Ne ne ne çat kesh e ka. Po imagjino të kesh bluzë ti dhe të kesh di. Po mirë. Kur ka muzikë ajo ajo nuk vjen edhe aq shumë, se të gjithë janë çik shumë, e kupton? Ajo nuk lëviz kot. Nuk e di. Ideja është shumë e ndjeshme ndaj ti. Shofer fike kasetën. Të lutem tani. Okej, kurse ti do zgjidhe që të kishe këto gojët në kurriz të duarve. Po. Imagjino se ç'do thoshin ato gojë. Ato do ah, ishin do ishin të papërmbajtshme po, fare. Dhe më në fund do zbulohej se nga vjen dhe shprehja gojët e liga. Ti ke ish nga këto. Ish këto. Gojët në kurriz të duarve. Kërthiza nga njëra anë. Kështu që do shkoni mirë me njëra tjetrën. Ëm, um, jeri, po tek i dashuri yt për shembull, do të preferoje e zëmë që të kishte një të dashur. Tek i dashuri gojë. Me tre gojë. Gojë. Me tre gojë. Okej, okay, mirë. U mor vesh. Po Kjo është nga... të treja gojë flasin diçka krejtësisht ndryshme, po. kështu që do filloj të kuptoj pak më shumë. S'të njeh kështu. Goja s'është vetëm për të folur. Them pas klubit të mëngjesit miq të dashur më shumë puthje ndoshta, e kupton? Po dhe kjo është. Lego. Lego. Shënon 7:51 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo të ndodheni. Okej, okay, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Faleminderit Olta për Nescafenë e mrekullueshme që më ke bërë edhe sot. Olta miq të dashur ka kam parë një gjë Olta, po. që është përhapur efekti Nescafe në të gjithë radion. Gjithë duan Nescafe tani, kanë kanë braktisur E di. S'po them më dash ju edhe janë Po e kupton se çfarë ke bërë. Ke nisur një ke nisur një modë, ke nisur një një gjë kështu, një trend. Nuk e di se çfarë. Okej. Se vetë po shikoj ashtu që. Ha, çka ke qenë shikon ashtu tash? Duam pak një kafe. Mirë dashur, merr çik një kafe. Hajde këtu. E bëjmë një kafe. Nice. Um Atëherë, do të fillojmë me anagramën po. për ditën e sotme dhe pastaj do të shkojmë tek uh, miq të dashur, pastaj do të shkojmë edhe tek teksti i këngës që është gati, një këngë fantastike për sot. Tekstin e kam shumë shumë gati. Anagrama në klubin e mëngjesit. Anagrama e ditës së sotme në klubin e mëngjesit është Ma bëre Thor. Oh, ma bëre Thor. Ju e dini se kush është Thori? Thori zoti i po, rrufeve. Po. Ta Thor. Imagjinoje për shembull kur dikush ta forcon muskulin për shembull, ta bën Thor. Një burrë mund t'i thoshte një gruaje, "Ma bëre Thor." Ma bëre Thor. Një grua mund t'i thoshte një burri, "Ma bëre Thor." Nice, ç'është kjo fjalë mjolta? Dhe për ta vrarë mirë madje. Dhe jo për ta vrarë mirë madje. E gjeta. Se nuk ju shkon kollaj mendja atje. Yes. Sepse mendja nuk të shkon kollaj. Ndërkohë, kemi edhe mm. gjën aty poshtë. Ka një gjë aty poshtë që duhet ta gjeni se çfarë është. Nëse e gjeni se çfarë është, sot do të japim një kontroll të plotë mjekësor në spitalin amerikan për atë që gjen se çfarë është gjëja Duket pra që dhe sot gjëja është Peta jo, shuqe. Peta shuqe, është peta shuqe. Është. është peta shuqe dhe është aty poshtë, sepse fleta nuk qëndron në ajër. Mm -hmm. Fleta nuk ka gung. Mund të bëni pyetjet tuaja në 069 20 70 222 në lidhje me gjën. 069 20 70 222 nëse doni që ta zbuloni çfarë gjëja është, ju mund të bëni pyetje dhe ne, ne do të përgjigjemi ndershmërisht. Po patjetër. se çfarë gjëja mund të jetë. Mm -hmm. Është një gjë, po them, që çdo qytetar duhet ta ketë. I përgjegjshëm sidomos, duhet ta ketë. I përgjegjshëm sidomos. Sidomos ata të përgjegjshmit. Unë mendoj që kemi dhënë boll. Altini kam kam rastisur t'i kem kërkuar dhe nuk kishte me vete. Nuk kishte. Jo, nuk kishte. Nuk kishte me vete. Nice, okay. Atëherë le të shikojmë, le të shikojmë. Kemi tani tekstin e këngës miq të dashur. Është një këngë Shumë e bukur. Është një këngë e e vjetër, e vjetër por um, një klasike, një nga ato super të veçantat. Mm -hmm. Ieri. Dakor. Shpresoj të të pëlqejë përkthimi në shqip. Jam i sigurt që kënga të pëlqen në origjinal, por nuk të them dot më shumë se nuk dua që të zbuloj këngën as edhe për ty. Nuk ka nevojë të jesh shumë e bukur Të më ndezësh Më duhet veç trupi yt zemër Nga perëndimi në agim Nuk të duhet përvoja Të më shkatërrosh Ma lër mua në dorë Dhe ta tregoj unë si është puna Nuk ka nevojë të jesh e pasur për t'u bërë e dashura ime Nuk ka nevojë të jesh cool të ma sundosh botën. S'ka ndonjë shenjë zodiaku me të cilën jam më i përshtatur. Unë dua vetëm kohën tënde të lirë dhe puthjen. S'ke pse flet me fjalë të pista, shpirt që të më bësh përshtypje. S'mund të bëhesh më flirt se kaq, mami. Unë di të zhvishem vetë. Dua të jem fantazia jote. Ndoshta ti mund të ishe imja. Ma lër mua në dorë. Dhe mund t'ia kalojmë. Shumë mirë. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222 pa harruar dhe emrin tuaj për çmim fitues. Kam shumë që është e vështirë ta ngatrosh me këngë të tjera. Në sensin e asaj që përmban, është me fantazi, por kërkon kohën e saj të lirë dhe puthjen. Kthehemi pas pak Klubi i Mëngjesit Sia, Chandelier. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit 8 e 9 minuta në këto momente Atëherë, um, kemi disa gjëra për të bërë në këto çaste E para fare, dua që të uroj për fitoren në tekstin e këngës për ditën e sotme Kush është, Olta? Fiton një dhuratë nga Electronic. Bravo, i qoftë. Bravo, Eldorado. Mirë, shumë mirë. Përsërit pak edhe anagramën për ditën e sotme. Anagrama miq të dashur sot është ma bëre thor. Ma bëre thor. Është anagrama 069 20 70 222. Kur dikush ta bën thor. E tepron e ta bën thor. Madje është edhe një lëndë. Si zoti i rrufeve Thori, ë? Është edhe një lëndë e tillë. Altini ka gati edhe censurën për ditën e sotme. Le ta dëgjojmë tani se çfarë ka censuruar Altini ynë. Dhe tani fjala e censuruar në Klubin e Mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Mm -hmm. Kemi 8 muaj që e shikoj ministrin e brendshëm në çdo studio televizive si Oh. Është shkëmb graniti, duhet të them për sot. Shkëmb graniti. Si para është Po pra, si si pip. pip. Kam kemi 8 muaj thotë Shkullaku. Ëh. Ah. Që e shikoj ministrin e brendshëm si pip. Ai ja. Shumë e çuditshme. E dëgjojmë edhe një herë? Është shumë e vështirë. Kush është kush është edhe një herë ky? Shkullaku. Është Shkullaku. Po. Edhe një herë. Kemi 8 muaj që e shikoj ministrin e brendshëm në çdo studio televizive si Si e shohen Kjo është pyetja. 0-6-9-20-70-2-2-2 Ose si e, si e shesh Shkullaku se mos ta fusim veten këtu të gjithë Nuk e di E vështirë është Nuk e vështirë është Dhe tani për tani s'ka ndihma Si aktor Jo, por mund t'ishte Si... Okej, okay, është derogative Derogative. Është derogative në sensin që, ëh? Është fyese, ka ka nuanca përçmimi jo, jo. ndoshta fjala po, që zgjedh. Mund të them, mund të them deri diku nuanca përçmimi. Se nëse ka thënë për shembull fillon me k? Jo. Jo, jo. Nëse ka thënë kloun për shembull, mm. do të kishte sigurisht nuanca negative. Po. Edhe derogative. Këtë doja thosha që Por mendoj që Jo, Olivia. Është diçka negative apo është diçka pozitive pra? Po pra, varet se si e sheh Shkullaku këtë që ka thënë për ministrin. Si e sheh ah, është. Ah, normal. Nga ta dimë ne se si e sheh. Kjo është, pra është e komplikuar. Okej, okay, Altini thotë se fjala është shumë e vështirë, miq të dashur. Thotë se ju nuk e gjeni dot. Thotë se ju nuk jeni të aftë ta gjeni dot se çfarë ka thënë ekzaktësisht. Zoti Armand Shkullaku në Megjithatë kush përpiqet dhe mund t'ia dalim mbanë. Mund t'ia dalim, por nëse ju e gjeni fjalën ekzakte, nëse ju gjeni pikërisht çfarë ka thënë Armand Shkullaku, ju do të fitoni një dhuratë në klubin e mëngjesit. Që është një drekë ose darkë tek Chakrayon. Bravo, Chakrayon. Sa bukur. Chakrayon është restoranti indian tek Komuna e Parisit, miq të dashur, përballë Universitetit të New Yorkut atje, dhe është një restorant i shkëlqyer indian. ku ju mund të hani një drekë apo një darkë, sipas dëshirës tuaj, por duhet të gjeni ekzaktësisht çfarë ka thënë gazetari eh, Armand Shkullaku. Armand Shkullaku në këtë klip që Altini e ka censuruar. Dëgjojmë edhe një herë. Kemi 8 muaj që e shikoj ministrin e Brendshëm në çdo studio televizive si Si çfarë? Si çfarë pra? Si çfarë pra? 069 20 70 222 Na futi në mendime. Shkojmë tek muzika tani dhe kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Ishte Kiss nga Prince që kishim si tekst të kongës dhe ja ku na vjen tani si muzikë për konsum të mëngjesit. Ju përshëndesim. And now we get back to Blendi and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Cilat janë disa nga pyetjet më të vështira me a do të zgjidhje këtë apo do të zgjidhje atë? Ë uh, kemi bërë një më përpara. Do të zgjidhje që të kishe një gojë në kurriz të duarve dhe sa herë që të donin ato gojët. Mund të ngacmonin seksin e kundërt apo të kishin një kërthizë të zgjatur që mban ritmin sa herë që dëgjon muzikë. Për shembull, është sikletshme në fakt. Ajo kërthiza, po shumica kanë zgjedhur kërthizën, kanë dashur të thonë se nuk u ka vajtur mendja te kjo. Por mm -hmm. për shembull Tani thotë të parën, do donte që të kishte uh, gojë në kurriz të duarve, të cilat gojë ngacmojnë seksin e kundërt. Mm -hmm. Dhe këto gojë do ishin të paturpshme kam përshtypjen unë. Që nëse po, di e pak shumë i turpshëm shumë. Këto këto këto gojët mund të dalin në krah. Mm -hmm. Flasin këto për ty. Hey! Po varet se si flasin hey! pastaj. Shifni këtu. Shifni këtu. Flasin këto gojë, e kupton? Nejse, a një tjetër mm. është kjo, Olta, tani e dua përgjigjen e saktë nga ty. Do po, të zgjidhje që të kishe këmbë të gjata sa gishtat e duarve, ti kishe këmbët të gjata sa gishtat, domethënë realisht të shkurtra këmbët. Shkurtra. Po, apo do të doje që të kishe gishtat të gjata sa ç'ke këmbët. Tani vjen i bie po po themi tash 60 70. Sa do t'i kisha këmbët sa gishti tregues, sa gishti i madh, i vogël, në ç'gjatësi. Sa gishti i po, mesit, po themi meqë është më gjatë. Ja vjen çik çik shumë gjatësi. T'i kishe këmbët të gjata, po themi nja, ku di unë sa i bie. Nja 7 cm. 7 jo 7 po cm, janë 7 janë pak, po 14 15. Nja 10 cm. Mm. Hajde 15 cm këmbë do të po, japim. Për hatrin tënd. Do doje që të ishin këmbët 15 cm, pastaj do të mbetej trupi, e kupton? Edhe koka këtu nuk ndryshon. Apo të kishe duart, gishtat e gishtat e duarve t'i kishe të gjata sa ç'ke këmbët, që do të thotë praktikisht që kur kur ti rri me duart varur, gishtat prekin tokën, sepse janë janë të gjata sa ç'janë këmbët. Po. Fiks. Po, i kapin kavanozat shumë thjesht E bën po jetën pak më kollaj Po mund dhe ta bëjnë edhe jetën të vështirë Geri Po, por nëse fillon dhe i menaxhon siç duhet E kuptoj Se fillimi është i vështirë E kuptoj Po kur fillon i menaxhon siç duhet Bëhet më e thjeshtë Në makinë, Olta, në smart, me ato gishtat po. Se ku ta di, se si do ta kapësh timonin me gjithë ata gishta të gjatë, që? Shumë e thjeshtë Edhe timoni i smartit është Ose ta mbash me dy gishta Timoni i golfit tënd, kështu që nuk ndryshon që Jo, e di, po ideja është këtu Që gishtat janë shumë të gjatë Dhe janë secili të gjatë sa këmbët Dhe janë dhjetë copë Që po të kapësh timonin aty Pa asnjë problem, rrotullohen rreth timonit edhe Rrotullohen mirë, ma di Marë informë Nejse, okej okay. Mirë, um, Kjo është, kjo është pyetje për, për shekujt kam përshtypjen unë Por, por, kemi diçka tjetër tani Një tjetër fitues, miq të dashur Se e kanë gjetur që kjo do thotë Bërthamore. Bërthamore. Bërthamore. Bërthamore dhe e ka gjetur Merita nga Tirana fiton një orë nga Prime Watches. Të lumtë. Të lumtë Bërthamore. Ma bëre thor, miq të dashur, ma bëre thor, do të thotë Bërthamore. Bravo Merita. 802 mbaron numri i Meritës. Gjejmë pak edhe zotin Shkullaku në fjalën e censuruar për ditën e sotme këtu në klubin e mëngjesit. Kemi tetë muaj që e shikoj ministrin e brendshëm në çdo studio televizive si Hmm. Si pip. Si. Si pip. Si pipi. Si pipi ishte një emër në është një tani unë e mora vesh. Unë e kisha si kapo Altin. Si kapo. Jo, jo, jo. Si gazetar. Jo. jo. Po. Në në vite. Jo, ky Çani dhe Arditi. Do të thotë që është mashkull personazh. Fevziu nuk nuk po e fuse me që është në studion e Fevziut që ndodh kjo. Po. Po ky është një një nga një nga ë uh, alfa meshkujt e, e televizionit kombëtar Klan. Klan. Përfaqësues si thua? Mhm. I denjë. Po. I këtij televizioni. Edhe kulturalisht mund të themi. Ëm, um, kështu që kujdes. E dëgjojmë edhe një herë zonjën Shkullaku. Kemi tetë muaj që e shikoj ministrin e brendshëm në çdo studio televizive si Okej. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Tani ne kemi një gjë të fshehur këtu në studio Miq të dashur është gjëja që kemi fshehur Në një copë letër mu në mes tavolinës E bëjmë këtë çdo ditë dhe ju pyesim juve se çfarë është gjëja Ju mund të bëni pyetje në lidhje me gjënë Ne mund të përgjigjemi në lidhje me këto pyetje Në këtë mënyrë bëhet ca më e qartë E ca më e qartë Se çfarë mund të jetë ajo? Kush e gjen sot fiton një kontroll të plotë mjekësor në spitalin amerikan në kryeqytet. Nuk është kontrolli vetë, atje brenda siç dje ishin mhm. biletat për në mhm. kinema. Nuk është as biletë urbani, nuk është as kartë identiteti. Nuk është kartë identiteti jo. siç kanë thënë shumë veta. As çelës. As çelës. As disk. Jo. Jo, por unë thashë diçka. Një qytetar i përgjegjshëm duhet ta ketë këtë. Duhet ta ketë me vete. Duhet ta ketë me vete, ëm, um, jo si një dokument, siç e keni kuptuar, si një kartë identiteti, por duhet të jetë një gjë që të gjendet me vete për shkak se ti e merr aty ku duhet ta marrësh. Prandaj prandaj të gjendet. Po. Kur unë pyeta Altinin a ke ndonjë të tillë me vete, Altini hapi kuletën dhe kishte kartë identiteti, patentë, karta kredie pa fund, dollarë, euro, pound, kishte franga zviceriane, kështu lekë shqiptare. Korona çeke, e kupton? Mm. Prerje të vogla. Dinarë, çfarë s'kishte atje? Dhrami kishte edhe uh, lira turke. Pastaj kishte uh, monedha japoneze. vetëm lekë shqiptare nuk kishte. Lek shqiptar uh, asnjë, vetëm një pelikan të vogël. dhe nuk kishte, dhe nuk kishte një të tillë. Këtë. Këtë nuk e kishte. Atje brenda. Që një qytetar i përgjegjshëm duhet ta ketë. Po, Patjetër. Faktikisht edhe unë me vete nuk e kam një të tillë. Po pse s'e ke Jeri? Po e kam lënë në shtëpi. E ke lënë në shtëpi? Po. Po ti ke të tillë gjatë ditës? Tërheq po, shumë po. nga këto? Shumë, varet nga ditët, po ka disa ditë më shumë, disa ditë më pak. Po të paktën një në ditë Jeri duhet të tërheqësh. Një në ditë e kam me siguri. Një në ditë e ke? Po. Shumë mirë. Okej. Mirë, jemi fiks në orën 8:30 miq të dashur. Takohemi tani me Eldi Merollin nga Radio Taxi Classic edhe një herë tjetër. Kësaj radhe për të dëgjuar më shumë mbi trafikun në kryeqytet. You know that I'm a champion. Mirë se erdhe Eldi i dashur. Përshëndetje. Atëherë, na trego pak si është Po, gjendja në Blendi, trafik. Kemi shumë situatë me shumë trafik. Domethënë kanë policia rrugore ka marrë masa sepse do organizohet në orën 10 një protestë pranë parlamentit. dhe që në orën tetë ka filluar lokalizimi i gjithë sheshit Bush, që do të thotë, nga bulevardi Dëshmorët e Kombit nuk hyjmë dot nga Torre Drini ose rruga Abdi Toptani për të dalë tek tek Parlamenti. E kuptoj, po. Është rruga e Elbasanit tek Bashkia, segmenti i rrugës së Elbasanit deri tek ura vjen Blendi dhe nuk mund të vazhdojë më drejt drejt Bush, sheshit Bush do vazhdojë duhet zbresin Unazë, drejt Unazës, Brylit ose nëpërmjet Unazës prapë për të zbrit poshtë drejt Urës Dajti. Që do të thotë, të gjitha këto pjesë janë të pakalueshme, Rruga e Elbasanit është, mund të them, që te Pallati i Brigadave ka rritur, më duket pak si gjest i i nxituar Blendi sepse dy orë përpara ka sjellë shumë probleme, të të paktën që në orën tetë e deri tani është kaos, është shumë probleme në çdo pjesë. Ti thua që masat kanë qenë, Kemi trafik në Rrugën e Barrikadave sepse nga Rruga e Barrikadave Blendi nuk mund të vijmë dot drejt drejt Parlamentit, do vazhdojmë gjithmonë në qendër ose E di, po, nëpërmjet Unazës deri te stacioni i trenit. Se nuk lejohet. Po. Ka shumë trafik rruga Ferit Xhajko, stacioni i trenit, bulevardi Zogu i Parë është bërë lëmsh Duke mos funksionuar sheshi Bush është është të paktën gjithë zona aty është shumë problematike, kemi trafik në rrugën Bardhyl, për për si pasojë e kësaj, kemi trafik në rrugën Hoxha Tahsim, rruga Luigj Gurakuqi ka shumë trafik, pjesa që vjen nga rruga e Barrikadave siç e përmenda me trafik, sheshi Skënderbej ka trafik, dy akset kryesore mund të them rruga e Durrësit me trafik vazhdon që nga lidhja e parë, rruga e Kavajës që është shtuar lëvizja Kombinat qendër me trafik, kryqëzimi i 21 Dhjetorit edhe lëvizja drejt qendrës. Rrugën e Elbasanit e përmenda pra që nuk lejohet deri në deri tek ura dhe nuk mund të vazhdojmë drejt, Bryli, pjesët e Unazës janë shumë të ngarkuara, zona e Tiranës së Re nga Sheshi Uillson me trafik gjitha pjesët, për momentin Blendi është shumë situatë e vështirë, të paktën ka tridhjetë minuta që është e bllokuar dhe besoj që do jetë edhe në vazhdim. Edhe mbas orës dhjetë, besoj deri në orën katërmbëdhjetë do ketë Të kemi në dorë. Ëm um, pak durim. Pak durim sa të mbarojë protesta. Eh. Në në gjëja jonë është zbuluar, kam përshtypjen. Gjëja është zbuluar, Olta pati një klithmë ngazëllimi kur erdhi mesazhi i saktë. Miq të dashur, gjëja për ditën e sotme është diçka që duhet ta tërhiqni rregullisht kur bëni blerjet tuaja. Dhe është kuponi tatimor. Është kuponi tatimor, le ta zbulojë Eri. Saktë. Një kupon tatimor. Mund të ta shohim. Mund ta shohim po pse jo. Kuponi tatimor dallohet miq të dashur edhe nga oh, po, doja t'ju tregoja një jo kupon tatimor. Ai është kupon tatimor sepse po të shikoni qartas aty tek fundi i copës letrës. Pjesën këtu poshtë. Mhm. Është edhe aty ke zënë pakeri, po. por është stema e Ministrisë Financave që thotë MF. Edhe stema e Republikës së Shqipërisë. Ai është kupon tatimor që do të thotë që rregull. Po. Që do të thotë që që, që ai zotria atje i ka deklaruar ose do ta deklarojë këtë shitje. Mhm. Edhe dhe do të paguajë taksat, siç i paguan ti taksat e tua. Për rrugët, për shkollat, për uh, spitalet, për pastrimin e për gjithë gjërat e tjera. Kështu që ti paguan taksa, edhe ai zotria duhet të paguajë taksa ose merr një të tillë për shembull. Lokal. Që nuk është një kupon tatimor. Është një copë faturë kompjuteri. Që mund ta kisha zhgarravitur dhe unë me dorë. Është thjesht një faturë kompjuterike, por nuk është kupon tatimor. Ça do të thotë është që ai zotria nuk po deklaron shitjet dhe nuk po i paguan taksat siç ti po i paguan taksat për shkollat, rrugët, spitalet mm, etj etj etj etj. Ai po ta fut në një sens. Ë uh, me këtë. Kush është fitues? Me këtë gjë, pra kupon. Eralda fiton mm. një kontroll të plot në spitalin amerikan. Okay. Bravo Eralda. Faleminderit uh, çuna dhe goca që morët pjesë. Gjëja u gjet. ishte kuponi tatimor. Tatimor. Okay. Po. Mirë, a do të bëjmë edhe dua të jap fjalën Jerit na tregojë pak për uh, se ç'ka një hotel. Jabadabadu. Jabadabadu Jeri. Faktikisht është një hotel i ri, shumë luksoz, por që ka marrë frymëzimin nga Flintstone, The Flintstone, ndodhet në Afrikën e Jugut dhe është i ndërtuar në shkëmbinjtë e maleve Cederberg. I vendosur në këtë shpat mali, Ajo të kujton në uh, kohën epokën e gurit, sepse i gjithë uh, ky resort mm -hmm. është i ndërtuar me gura shumë të vjetër, gati 6000 vjeçar. Por çfarë ndodh është që të gjitha kushtet janë uh, janë të jashtëzakonshme, pavarësisht se ndërtesa të jep idenë e kohës së lashtë dhe të kthen në lashtësi, për gjithë ata që janë kureshtarë për të ndejtur pranë një resorti të tillë, për t'u kthyer në epokën e gurit, janë ndërtuar në brendi të këtij resorti Blendi 10 mini shpella, pra që ti mund të shkosh dhe të flesh në një nga këto shpellat e vogla. Okej, okay, për domethënë për gjithë fansat e Për të gjithë fansat dhe se si mund të ndihesh brenda një resorti të tillë, sepse resorti në të vërtetë i ka kushtet fantastike të kohës, madje ka edhe një pishinë të vogël, edhe pse është e rrethuar komplet me gura të lashtësisë. Megjithatë, për gjithë ata që uh, duan të shijojnë edhe mbrëmjen dhe të shohin yjet, mund të flenë edhe në hapësirat e jashtme që është po e rrethuar me shkëmbinj të vjetër, të ndezin zjarr dhe të flenë si dikur, domethënë. Më pëlqen, okay, është është interesante. Ai me siguri do të ketë marrë frymëzimin nga kartonat edhe. Është vërtet. Dhe ky resort quhet pikërisht Yaba Daba Du. Yaba Daba Du. Yaba Daba Du. Një natë në këtë resort kushton 155 pound. Bravo të qoftë. Faleminderit. Ah, 155 pound nata për Yaba Daba Du, por un tani dua që të nis një quiz mister për juve. Dhe sot do ta bëjmë, uh, do ta bëjmë emisionin radiofonik të bukur. Pse them un uh, Jeri dhe Olta që do ta bëjmë uh, emisionin tonë radiofonik mm. sot të bukur. Pse? Mm. Për shkak se Ma perke. Për shkak se ma perke. Perke? Perke? Ne duam që ky kuici mister sot ka si tematikë aktore të bukura. Oh, aktore të bukura. Oh my Yje! god. Oh je. Zoçka. Fani. Zemra. Në shpëtoja jo, dhe të shamë Pulëbardha, ne sa, oke, okay. atere, atere, kujdes Vajza e parë, vajza e parë ndër aktoret e bukura, miq të dashur Në vitin 2000, Tan. Në vitin 2000 kjo mm. aktore e famshme Ta. edhe mrekullisht e bukur, mm -hmm. shfaqet në filmin Malena në oh, shoqërinë e regjisorit yes, yes. Giuseppe Tornatore Ta, dhe kompozitorit oh, Ennio Morricone. Në vitin 2000, miq të dashur, në vitin 2000 kjo aktore e mrekullueshme shfaqet në filmin Malena mm -hmm. me mhm. regji nga Giuseppe Tornatore dhe muzikën të kompozuar nga Ennio Morricone. Kujdes. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues. Po, po. Edhe me skenar nga Luciano Vincenzoni. Është një film fantastik. Malena. Malena. Çfarë kemi? Asgjë. Çfarë ke? Asgjë. Po çfarë të thashë? Po unë çfarë të thashë? Enrique Iglesias, miq të dashur. Do vijë tani. Bailando. Bailando. Kur themi kemi lajme të mira, një det të tërë të artë. Po. Yo te miro se me corta la respiración Pem, 8:41 minuta, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim që gjithëve ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Aldin, me Oltën, me Lorin. Edhe juve kudo që të jeni, një familje e madhe mëngjesore, kështu si jemi si vezë me salçiçe. Po. Unë preferoj të jem salçiçe. Edhe pak djathë, edhe pak. Unë Aldi dhe Lori jemi salçiçe dhe gocat janë vezë. Po. Këtu në program. Por që është një mëngjes i plotë dhe i ushqyeshëm, këtë do të thosha. Kjo është e rëndësishme apo jo? Ëh, uh, mirë, mbas pak do të zbulojmë edhe se çfarë ka qenë uh, objekti i sherrit të madh midis Beyoncé-s, tani te Beyoncé jo. Po burrit të Beyoncé-s, Jay-Z-s edhe Solange-s, po. Solange, Solange Knowles. Solange që Solange Knowles është motra e Beyoncé Knowles. Bëri bujë po, sherri po, i tyre madje. Bëri bujë. Tash uh, në kamerat e fshehta kam përshtypjen unë uh, të një ashensori është parë Solange ndërsa uh, I vërsulej Duke e goditur me shkelma dhe grushta Kunatin e saj Jay-Z Ikmi Jo Ikmi Jo Po ikmi se nuk të njoh Po të motrën të të Nejse Gjithsesi Lajme të mira meqë ra fjala mm. është një produkt i ri nga Lotaria Kombëtare Miq të dashur që Mund ta gjeni tani në çdo pikë Quhet një det i artë Sa më pëlqen ky emër, një det i artë. Një det i artë, po sepse është kohë vere Eri mm -hmm. dhe mhm. shkojmë pranë detit. Ë, uh, një det i artë është bileta më e re gërvishtëse nga Lotaria Kombëtare, që sjell për gjithë personat mbi 18 vjeç. Ë, uh, bileta gërvishtëse sezonale ofron shumë çmime dhe mundësi për t'u argëtuar dhe për të fituar gjatë këtyre muajve të verës. Çmimi i kategorisë së parë në një det i artë, siç lexoj këtu, është 1.5 milion lekë të reja. Wow! 1.5 milion lekë të reja. Fantastike. Është shumë e thjeshtë të luash dhe fitosh me këtë biletë verore, shkon në gjitha pikat e shitjes dhe pastaj e merr atë, shkon Ka... Kërkon aty më mm -hmm. një det të artë. Një det i artë. Po. Ai një det i artë. Dhe si mund ta zbulojmë duke gërvishtur secilin nga dy rreshtat, sepse janë dy rreshta dhe në lojën e parë, nëse ti zbulon dy simbole të njëjta brenda secilit rresht, atëherë je fitues dhe në lojën e dytë. Po, kur janë dy njësoj fiton çmimin që ka rreshti. Po, dhe në lojën e dytë, nëse zbuloni simbe, simbolin e peshkut, atëherë ti fitoni me një ti fiton menjëherë çmimin përkatës që mbart peshku. Okej, okay, shumë mirë. Totali i fitimeve do të jetë 41 milionë 475 mijë lekë për uh, detin e artë, 41 milion e 475 mijë lekë. Dhe mundësia e përgjithshme për të fituar uh, tek një det i artë është e lartë, 3 në 1. që uh, mund të jenë tre fituese rresht, e zëmë. E kupton se si se ato ndahen, që si ndahen fatin. Do fitonin, që mund të po. kishim blerë. Po. Kështu që mund marrim neve asnjë nga ashtu dhe merr ai pastaj. Fiton vetëm ai, kështu që mos jetë taksë. Se s'di se si janë ndarë. Mirë, okay. Uh, për të luajtur me detin e artë, mund të shkoni në çdo pikë të lotarisë kombëtare dhe zgjidhni atje biletat tuaja. Gërvishtini pastaj ju uroj shumë shumë fat. Bora, Bora. Fitofsh Olda, fitofsh 1 milion e 500 mijë lekë. Uf, faleminderit. Të reja. Do të jap një gërvishtje edhe ty, që të shkosh nga jugu. Po. Do jetë gricja më e bukur nga gjithë gricjat e shumta që ke shkaktuar në këtë jetë. Mirë, uh, mund të pyesim nëse na kanë gjetur, në, nëse na kanë gjetur miq të dashur, um, këtë aktoren tonë të parë. Kemi pyetur se cila është aktorja që në vitin 2000 Nxori një film të mrekullueshëm nga Giuseppe Tornatore që quhej Malena. Dhe është Monika Bellucci. Kush e ka gjetur? Bravo. E ka gjetur Andrea. Andrea. Fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, Bravo Andrea. Andrea. Bravo Andrea. Mirë, uh, do të vazhdojmë me aktoret e bukura, miq të dashur, në klubin e mëngjesit. E para ishte Monika Bellucci. Edhe e dyta në mos, Altin,. Shumë e bukur. Një super aktore. Aha. Lëre ta vlerësoj vetë Altin. Okej. Okay. Drejt e nga Afrika e Jugut. Wow. Oh, Kjo aktore tërhoqi vëmendjen fillimisht miq të dashur përkrah Keanu Reeves. Aktorja ime. Në Avokatin e djallit. Po. Gjithashtu dhe imja. Kujdes. Kjo aktore miq të dashur tërhoqi vëmendjen fillimisht Përkrah Keanu Reeves në vitin 1999 në filmin Avokati i Djallit. Djallit. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues. Nga Afrika e Jugut. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit me më shumë. Tani ju përshëndesim fort dhe ju urojmë ditë Now we got holes in our hearts Yeah we've got holes in our lives Bravo i qofti Passenger-it Bëri një këngë të quajtur Vrimat Miq të dashur Vrimat Holes Të gjithë kemi vrima në jetët tona thonë ata Iu hodh uh, burrit të motrës në ashensor me grushta e shpulla. Motra është brunja. Motra është ajo brunja, po. Uh, dhe dhe akoma nuk dihet se çfarë ka qenë saktësisht ajo që ka shkaktuar këtë sherr të madh që ka marrë uh, vëmendje të mediave mbarëbotërore. Mm -hmm. Ideja e përgjithshme është që ka qenë ose diçka që Jay-Z ka thënë që Solange ka keqkuptuar, siç po thonë ca burime, mm -hmm. dhe është nevrikosur, Ndërsa të tjerë thonë që Solange është shumë e lidhur me motrën e vet Beyoncé dhe nuk i pëlqen mënyra se si Jay-Z mundohet që ta kontrollojë Beyoncé në çdo ah. hap të saj dhe e ka kthyer në një produkt. Ma ke sjellë motrën dhe ma ke bërë produkt. I ka jo, thënë. Jo, po, nëse këto të dyja kanë një marrëdhënie shumë të mirë, i bie Beyoncé me Solange. Me Solange. Atëherë po. Beyoncé duhet të jetë ankuar që sa herë Jay-Z ka qenë bashkë me Beyoncé-n në një ndeshje të Netsave, mm -hmm. Netsat ekipi i basketbollit i New Jersey-t, i Brooklyn-it, ku um, i ka qenë në New Jersey, por uh, tani në Brooklyn, uh, ku ku, ku Jay-Z është bashkëpronar. Mm -hmm. Dhe dukeshin shumë të lumtur duke parë ndeshjen e basketbollit atje në pallatin e sportit, po themi. Sikur nuk kishte ndodhur asnjë gjë. Absolutisht, shumë mirë. Ndërkohë që është parë Me Solange-in, Jay-Z-n duke i blerë Solange-it bizhu. Bile, ah, bizhu. E po kjo është një lloj ndjese që mund të. Kam përshtypjen se po. Mm. Janë parë ku Jay-Z i blen Solange-it bizhu. Dhe jam i sigurt që po, ajo ka shkuar tek po. më të shtrenjtë. Po, mbylle gojën. Disa burime pranë uh, këtyre që njohin ndoshta nga ato lëvizjet në hotele etj etj thonë që midis të treve në fakt ka tension vazhdimisht. Por edhe midis Jay-Z, më falni midis Beyoncé-s edhe Solange-it Thonë ata ka Po me këtë tip vjen nga një bizhu në muaj. Po është normale. Po, edhe në këtë po them fare. Problemi është kjo a pra tani u tregon me edukatë. Ose se ajo janë zinxhirë të artë janë të rëndë, s'të lënë të ngresh. Sa ajo ngresh kokë. Sa herë që i ka vënë syrin ndonjë bizhuje që nuk arrin dot ta blejë vetë, zihet me Jay-Z-n edhe kështu shpërblehet. Nëse trio janë, ndërkohë që motrat kanë shkuar gjatë kësaj jave për dasmën e Kelly Rowland. Oh yeah. Në Costa Rica. Kështu që ato të dyja shkojnë mirë. Kelly, Kelly Rowland, nëse keni parasysh, po, When Love Takes Over, bashkë mm -hmm. bashkë me Beyoncé, ka qenë pjesëtare e grupit. Destiny's Child, po. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve dhe ju urojmë një ditë fantastike. Ju jeni me Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV. One Republic do të vinë tani me Love, Love Runs Out. out. Dhe meqenëse sot është dita ndërkombëtare e familjes, kam një histori midis dy motrave binjake nga Illinois. Okay. Janë 13 vjeçare, njëra e ka emrin Klo, tjetra e ka emrin Claire. Klo dhe Claire. Çfarë ka ndodhur është që vajzat merren me sport dhe i pëlqen shumë vrapimi dhe çdo vit marrin pjesë në një garë që zhvillohet në Illinois. Por është një garë 800 metrash, okay. kush arrin i pari kuptohet. Shumë. por çfarë ka ndodhur këtë vit është që të dyja motrat binjake kanë marrë pjesë në garë, por njëra prej tyre është ndier keq dhe është rrëzuar në tokë pa ndjenja. Çfarë thua? Dhe çfarë ka bërë motra tjetër binjake, që është një gjë që gjithë njerëzit kanë ngelur të mahnitur, është që e ka marrë motrën e saj binjake në krah, pra? e ka hedhur në sup dhe ka vazhduar garën me motrën e saj në sup. Pavarësisht se nuk kanë arritur. Po, edhe është një histori shumë e bukur. Më lër i thoshte, më lër fito ti të paktën. Fito ti moj zemër. Por, jo kjo. Ajo nuk ka hequr dorë, e ka marrë në supet e saj dhe ka vazhduar garën, pavarësisht se nuk dolën të parat. Megjithatë, të gjithë njerëzit kanë filluar të flasin pikërisht për dy motrat binjake. Por, dhe jo për fituesin. Dhe është një gjë vërtet shumë shumë e bukur. Më pëlqen. Faleminderit Jeri. Po tani do ishte fushë betejë këto. Po ta linte motrën aty Jeri dhe të shikonte veten të dilte e para. Nuk e ka lënë ndonjëherë mi kot. Çfarë këto gjë? Janë të pandashme. Eh. Okej, okay, uh, kemi edhe një quiz me seri miq të dashur sot në klubin e mëngjesit dhe po ju pyesim në lidhje me aktore të bukura. Në fillim fare ishim me Monika Bellucci në filmin Malena. Ëh, uh, ndërkohë që në pyetjen e dytë pyetëm Uh, në vitin 1999, kjo aktore u shfaq papritmas krah Keanu Reeves tek avokati i djallit dhe bëri shumë përshtypje. Dhe ishte Charlize Theron. Charlize Theron, është oh, saktë, bravo i qoftë. Ronaldo fiton dy bileta për në Cineplex. Të lumt Ronaldo. Unë nuk tha, unë thash, nuk kam gjë kundra kësaj, por Dilemë e vështirë do, po, ishte Monika Bellucci. Më vjen shumë keq. Apo Charlize Theron. Mirë, një tjetër me aktore të bukura sot në klubin e mëngjesit me aktore të bukura. Mbiemri i kësaj aktoreje të mrekullueshme është emër vajze në Shqipëri dhe jo vetëm. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Mbiemri i kësaj aktoreje shumë të bukur është emër vajzash në Shqipëri dhe jo vetëm Dakord Do thotë agim mm. Në një gjuhë fqinje Pa, po, e vërtetë po? Po? Mm -hmm. Mund ta kishte mbiemrin Agimi, ha? Agimi në një gjuhë fqinje. Kaq po themi për tani, jemi me aktoret e bukura sot në kuizin me seri në klubin e mëngjesit, ndërkohë vajzat miq të dashur kanë përgatitur për uh, ne një sharadio, kanë rënë në ujdi njëra me tjetrën për të fshehur një fjalë nga Blendi dhe Altini, por Blendi dhe Altini siç ju e dini, do t'ua gjejnë. Sharadio! Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Atëherë, goca, goca, goca, goca. Ta. Po. Është diçka që hahet. Jo. Diçka që pihet. Jo. Jo. Atëherë është bimë, njeri. Jo. Është oqean. Jo. Është koncept. Jo. Film. Jo. Jo. Bra. R, r, është me r apo me rr? Ru, ru, ru, ru. E hap dhe mbyll. Mund të nxjerr të ngrohtën dhe të ftohtën. Ka të kuqen dhe blunë. Ha ha ha ha ha. Bravo, bravo, bravo. Një gëzim i madh. T'i them një bravo Altin. Cila është cila është fjala e çunave miq të dashur, falni, fjala e gocave që çunat e gjetën po u bë fjala jonë tashmë. Jua morëm fjalën. Bravo, Altin. Atë këngën nga Kiesza, atë këngën Waves nga Mr Probz. Nesër për shembull apo pasnesër, por që gjithsesi. Jo nesër apo pasnesër. Pak më pas. E pak më pak më pas. Me Orges Zaimin në Music Box. Jo, tani. Po, jo, Faleminderit. Kiesza për ju. Oh baby it's out of my control what's going on Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. A jeni gati për një eksperiencë unike? Fondacioni Vodafone Albania dhe British Council Albania sjellin përgjatë javës festivalin e gjithëpërfshirjes. Më 12 deri 17 maj në Tiranë, 25 artistë, mes tyre edhe me aftësi ndryshe, do të ofrojnë në ambientet e aksesueshme nga të gjithë Tek Muzeu Historik Kombëtar, një seri performancash artistike të kërcimit, muzikës, teatrit dhe arteve pamore. Mos i humbni këto emocione. Ju presim. Për të dëgjuar muzikë dikur shërbente gramafoni. Po sot a përdoret më si më parë? Motori më popullor në vitet 60. E kush e ka një të tillë sot? Modeli më i përhapur i flokëve në vitet 70. E vërtetë? por a është ende në modë? Ka diçka që Abcom e rikthen në modë. Telefonin fiks. Kaloje numrin tënd fiks në Abcom pa pagesë dhe përfito 60 minuta çdo muaj me të gjitha rrjetet kombëtare fikse, si dhe mijëra minuta falas brenda familjes Abcom që rritet çdo ditë. Abcom i kthen fuqinë telefonit fiks. Mbylli sytë dhe imagjino një spot televiziv në radio. Imagjino verën më të mirë spanjolle. Imagjino shijet më të veçanta të vendit më pasionant në botë. Tani hap sytë dhe eja tek Tapas. Një copë Spanje në mes të Tiranës. Stil Fuqi Adrenalinë Për herë të parë Në Shqipëri Markat më të njohura të automjeteve Së bashku 22, 25 maj Auto Moto Show Nga Iceberg Communication Tirana Expo Center Rruga Gjergj Balsha Ish Praktiker Biletat për shorteun e madh të datës 25 maj për makinën Citigo do të shiten gjatë ditëve të panairit në ambientet e Tirana Expo Center. Bli një biletë, fito një makinë. And now we get back to Blendi and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Atëherë Ça po thoshe, Olta? Këtë që po thoshe, Olta. Dhe në momentin e fundit. Po gabimi i një çasti mund të jetë gabimi i një jete. Gabimi i një çasti mund të jetë gabimi i një jete. Bravo, Olta. Bravo, Olta. Wow. Ishte shumë e thellë. Shumë e thellë. E thellë. Ora është 9:20 minuta jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s miq të dashur çdo ditë me juve këtu nga 7 në 10 me Blendin Erin Altinin Oltën dhe Lorin Po, e ka gjetur Lindita. Në fakt sot ishte emri i censuruar. Po. Emri, mm. emri i personazhit të censuruar miq të dashur. Dhe çfarë kemi tetë muaj? Ezeli. Që shikoj ministrin e brendshëm në çdo studio televizive si Ezeli. Bravo. Bravo Lindita, fiton një drekë ose darkë tek Çakra Jon. Tinininim. Tinininim. Tinininim. Tinininim. Tashi Ezeli ishte burri i mirë apo jo? Në fund fare. Personazh pozitiv ka. Po, gocat vdisnin për Ezelin, Mandi. Vdisnin. Ja. Dhe, dhe jo vetëm gocat. Ja. Edhe burrat, edhe burrat madje. Edhe burrat vdisnin për Ezelin. Alo. Jemi në emision. Po, pse kush më na merr në telefon? Po pse s'e ngre? Pyete njëherë kush është, çfarë do? Qëfar halli ka? Qëfar halli ka? Le të flasi direkt në ajër, fute direkt siç është kështu. Alo, le ta dëgjojë gjithë Shqipëria. Ç'kemi, kush je, mirë, e, ka marrë pjesë te loja, dje. Ua, ça ke fituar? Po, e, ça ke fituar? Hajde të premte, nesër, nesër. Mirë, dëgjo, atëherë. Nesër merr dhuratat. Mm. Atëherë, um, kemi tekstin e dytë të këngës për ditën e sotme, dhe unë mendoj që do ta gjeni kollaj. Kjo këngë, jo e keqe, Mhm. Mm Mua më është dukur sikur këtu në Shqipëri ka qenë akoma më popullore nga ç'ka qenë në Amerikë për shembull. Nuk dua të them që s'ishte popullore atje. Ishte, dhe është një këngë e rëndësishme. Mhm. Mm e artistit që e këndon, por uh, por këtu më është dukur sikur kishte akoma më shumë tërheqje, po. Mm. diçka. Kështu që kam përshtypjen që do të gjendet kollaj. Është një këngë. Unë jam gati të vë bas që është e vitit 1997. Të paktën atëherë ka dalë dhe është masivizuar si këngë në 97. Okej? Okay? Dakord. Ti sheh vetëm atë që sytë e tu duan të shohin. Si mundet jeta Të jetë ashtu si e dëshiron Je i ngrirë Kur zemrën Nuk e ke të hapur Konsumohesh me sa shumë fiton Me urrejtje dhe pishmane kohën harxhon Je i thyer kur zemrën nuk e ke të hapur. Mmm. Sikur ta shkrija zemrën. Mmm. Nuk do të ndashim më kurrë. Mmm. Vetëm mua ma jep. Mmm. Çelësin e mban ti vetë. Tani s'ka rëndësi kush E ka fajin Dhe ti e di Se unë vuaj njësoj Nëse të humbas Zemrën time lëndoj është një këngë shumë e bukur 0-6-9-20-7-10-2-2-2 shumë Nuk e di pse, po Nejse, oke? Dakord Është e thjeshtë. Do japim një drekë ose darkë tek çakra jonë, gjithashtu edhe një revistë nga Gracia. O edhe një revistë nga Gracia. Gracia, Gracia, Gracia. Bravo, bravo. Gracia, Swedish Flower. Më pëlqen kjo goca që kanë nxjerrë në kopertinë shumë simpatike. Thotë një lule suedeze, duket si suedeze ajo. Duket është si lule. Si lule është. Si lule dielli 2 metra 2 metra femër 2 metra femër uh, Apo thellëm Nëse o dëgjom, um, duhet të bëjmë tani edhe sharadën e kthimit. Goca wow. gati. Jemi gati. Okej. Okay. Jepini pra. Jepini pra. Send. E ke ti Altin këtë? E kemi të gjithë pothuajse. E kemi. Pse pothuajse? Ne këtu e kemi të gjithë. Po pse pothuajse? Po pse pothuajse? Po se ka dhe nga ata që, që nuk, nuk janë këtu. po shajtë. A fillon me fo? Do të jo. thënë, okay, le t'u japim ndihmë. Sa kanë sa se kanë, a? Do të themi kanë sa se kanë. Tashi. Tani kur unë po Ata që ne takojmë çdo ditë e kanë. Një qen që hidhet e gjëmon një top E ka Mos Mos jep mendim se edhe Çfarë ishte kjo? Është diçka që të gjithë të gjithë të gjithë e kanë, okay, goca se nuk po kuptohet, e di. Nuk po kuptohet. Është është veprim që është universale, është një gjë shumë e madhe. Është një gjë që është është pak te njeriu. Mban shumë brenda. Pak të ti zotishë. Nuk më pëlqen kjo pjesa, sikurse edhe e kritikoj Blendin. Po shiko, trupi ynë ieri. Pak jam shumë dakord, por çfarë është? Sof. Ti e bën të duket sikur është diçka si, le të themi gishti, dora. A është pjesë e trupit tonë? Po si mund të mos jetë pjesë e trupit tonë? Kjo është teknikisht. Mua më pëlqen shumë fjala e Altinit teknikisht në këtë rast. Temë të kuizit me seri dhe në fund fare ju pyetëm për një aktore mbiemri i së cilës është emër në Shqipëri dhe jo vetëm, është një fjalë tek fqinjët që do të thotë Agim. Fjala bëhej për Jessica Alba. Jessica Alba. E ka oh. gjetur Enidi. Okej. Okay. Don dy bileta për në sinë. Një aktore e bukur e kemi sot. Po shtjelluam mendja Altinit. Po, po, po, po, po. Mirë, um, një tjetër quiz nga aktoret e bukura. Kjo aktore jo më në moshën e saj të rinisë, mbetet gjithsesi një vajzë mrekullisht e bukur. Ose një flower. Po, një flower. Ajo është protagoniste në dy filma romantik përkrah aktorit Tom Hanks. Oh yeah. 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Protagoniste përkrah Tom Hanks në së paku 2 Filma romantik miq të dashur Kjo Vajzë pakëz më e shkuar në moshë tani mbetet gjithsesi shumë e bukur. Dhe Beyoncé vjen tani. Can't keep my fingers off it, baby? I se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur, e do t'jap tani nga një lapustil uh, Oltës edhe Altinit. E kanë, e kanë. I keni lapustilat, jeni okej, atëherë? I kemi. Nuk keni nevojë? Po, po, jo. I kemi. Në rregull shumë mirë atëherë. Letrat e mi po si s'i, akoma s'i keni letrat në gjithë. I ka letrat i ka. Po fol vetëm për letra gjatë gjithë kohës. Për të pa letra. Na mizerie. Me letrat. I hangsh. Letrat. Faleminderit. Ashtu. Të bëfshin mirë. Gati. Atëherë, miq të dashur. Kemi lojën tani sa njohim Jerin, sa e njohim Jerin këtu në klubin e mëngjesit. Çfarë do ndodhi tani është që Jeri do të vërë kufjet dhe do të shkojë në një botë aty larg. Do të dëgjojë muzikën e saj nga telefoni i saj inteligjent dhe dhe ndërkohë që Jeri largohet nga ne ne do të bëjmë tre pyetje në lidhje me Jerin. Këto tre pyetje në fillim fare do t'i kenë Altini dhe Olta, të cilët do t'u japin përgjigje ashtu siç ata mendojnë se Jeri do të përgjigjej. Kujdes. Po, uh, objekti i lojës edhe për ju që merrni pjesë përmes celularit në 069 20 70 222 është që të jepni ato përgjigje që mendoni se Jeri do jap pak më vonë kur pyetjet t'ia drejtoj pikërisht asaj. Okej. Jeri ka ikur tashmë. Jeri ka ikur tashmë. Jeri na dëgjon gjë? Jeri. O Jeri, na dëgjon mi. Çoko? Apo Loko? Jo, nuk dëgjon. Okej, në rregull. Çoko apo Loko, nuk e kuptoj. Mirë, um, atëherë. Pyetja e parë do do jenë për Jerin do të jenë Pyetjet do të jenë me zgjedhje, ëh, dilema. Mm -hmm. Tre dilema për Jerin, kështu që çuna dhe goca përgjigjuni ashtu siç mendoni se do të përgjigjet Jeri. Altin, Olta gati? Gati, gati. gati. Pyetja e parë. Jeri, mm -hmm. a do të preferoje të ndryshoje gjini sa herë teshtije? E imagjino, kjo më sa herë të kap teshtima. Mashkull. Femër. Mm. Nuk kupton ti shndërrohesh komplet sa herë teshtin apo mhm. apo që të ngatërrosh gjithë jetën bebet me qentë. Oh. Domethënë që bebet të të duken si qen. Apo do të zgjidhje që sa herë teshtin, ndërron gjinin Se ka mundësi për shembull që të kesh dikush me një bebi thua U sa qen i bukur po, Edhe futesh në telashe Se qen dhe bebe të duken njësoj Më kupton? Je si, si ata që nuk shohin ngjyrat Po se e tmerrshme mm. Apo do të preferoje tjetrën që çdo herë që teshtin të ndërrosh gjinin Apshiu mashkull, apshiu femër zgjidhni dhe mendoni se si do të përgjigjet Jeri. Pyetja e dytë për Jerin. Gati? Gati. Atëherë. Jeri, do të preferoje të puthje një grua plakë, po flasim kështu puthje alla frënga, puthje, puthje në buzë, puthje kështu. Një puthje me një grua plakë, tamam kështu, sikur po ha groshë. Apo, apo të mos puthje një grua plakë. Jo, falni, është kështu. Të puthje një grua plakë. Plakë. dhe askush mos ta marrë vesh. Aha. Apo të mos puthësh një grua plakë, por të gjithë kujtojnë se ti ke puthur një plakë. Oh, oh, oh. Në vërtetë e bukur kjo. Edhe një herë lutem. Zgjidhni që ta puthësh të të të ta okay, puthësh. Them po, të bësh dashuri. Të bësh dashuri me një grua plakë dhe të mos e marrë vesh askush të jetë sekreti yt. Apo? Apo të mos kesh bërë dashuri me një grua plakë, por të gjithë të kujtojnë të dali një thashethem okay. i i keq që të gjithë kujtojnë sikur ti Bën dashuri me një grua plakë. Po, po, po. E kupton? Saktë. Më mirë syri apo nami është pyetja. Në një farë mënyre. Po, dhe pyetja e tretë dhe e fundit për Jerin. A do doje Jeri? U përgjigjët për këtë? Po, po. Ishin ato letra? Se janë pak përgjigje të gjata. E di, janë të gjata. Janë të gjata. Kështu që vazhdoni. Okej. Okay. Po, ju. Juve që na përgjigjeni me telefon 069 20 70 222 069 20 70 222. Ka dhe një pyetje për Jerin e fundit. Dhe është kjo. Do doje të ishe peshëngritësja numër 1 në botë? Mhm. Mm apo të gjeje 60000 lekë në rrugë. 60000 lekë të vjetra. Po. Do doje të ishe peshëngritësja më e mirë në botë apo të gjeje 60000 lekë në rrugë? Nuk e di se ç'do zgjidhje ti Olta, vëre veten në këmbë të Jerit. Është vështirë pak. Është vështirë pak. Atëherë pyetja e parë për Jerin është kjo miq të dashur. Do të preferoje të ndroje gjini sa herë që teshtin apo të ngatroje bebet me qentë? Në pyetjen e dytë do doje që të puthje një plak dhe askush mos ta marrte vesh apo të mos puthje një plak, por të gjithë mendonin se e ke puthur Pyetja e tretë dhe e fundit është, do doje të ishe peshëngritësja numër 1 në botë apo të gjeje 60000 lekë në rrugë? Shëndet, Shëndet mi goce. Lori. Loreta. Mirë, um, kënga tek teksti këngës, ok, Jeri mund të kthesh po. Jeri i rikthehet tani, Jeri i bën pyetje. Ça hallit do të zor pastaj. Jo, Ndjeva jo, si vetëm në shtëpi. Por kënga ishte Frozen, miq të dashur, të cilën unë kisha përkthyer pak më parë tek teksti këngës. Nga Madonna. E ka gjetur Cindy fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Cindy. Kthehemi mbas pak tani e dëgjojmë Frozen. Okej, okay, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim që të gjithëve. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10. Atëherë do të uh, bëjmë ca punë të vogla shtëpie mhm. tani. Në fillim fare do të bëjmë edhe uh, Në fakt kishim një fitues për tek për këngën e ditës. Për këngën e ditës. Mm -hmm. Është Mariola 156 i mbaron numri dhe fiton një Pudër për fytyrën me multivitamin nga Korres. Korres! Oh, miq të dashur, të gjitha bimore nga Korres, po shumë mirë. Mm -hmm. Pudër për fytyrën. Po. Për Mariolën. Që duhet në fakt. Që ishte kënga e ditës, e kënga e po. ditës sot ishte Beyoncé, po. Beyoncé, Drunk in Love. Drunk in Love. Mhm. Mhm. Mirë, okay, në rregull. Ehm, ndërkohë, ndërkohë, ndërkohë, ndërkohë. Kishim edhe një aktore të njohur, e unë thashë që kjo ka luajtur jo një, por të paktën dy filma përkrah Tom Hanks në filma romantikë dhe filmat janë Sleepless in Seattle dhe You Got Mail është Meg Ryan. Ryan. Bravo. Është Leta fiton dy bileta për në Cineplexx. Bravo. Meg Ryan. Jo më aq e re, thamë por që por është në far. Gjithsesi e bukur. Mirë, uh, pyetja e fundit kam përshtypjen unë nga aktoret E bukura. Yes. Yes. Filmi i parë i madh i kësaj aktoreje britanike miq të dashur është Piratët e Karaibeve. Mallkimi i Perlës së Zezë. Ka përkrah me Johnny Depp Tam. dhe Orlando Bloom në atë film. Filmi i parë i madh i kësaj aktoreje britanike është Piratët e Karaibeve. Mallkimi i Perlës së Zezë përkrah Johnny Depp. Johnny Depp, kujdes. Dhe Orlando Bloom, Bloom në atë film. Mjaft simpatike vajza. Po, dhe pa ndërhyrje duhet thënë. Pa ndërhyrje. Madje një fakt interesant për filmin që ajo vetë ka treguar ishte sepse për shkak të fustaneve dekolte që duheshin përdorur që ishin të kohës së piratëve, diku te vitet 800, po themi, ajo duhet të shfaqte pak lugun e gjoksit e, e gjinjve të saj. Që i mungonin edhe thoshte që iu pikturuan. Iu pikturua sikur po themi ajo lugu midis dy gjinjve. Në mënyrë që të dukej sikur sikur kishte sisët e plota që s'i kishte. Po s'ka rëndësi. S'ka rëndësi. S'ka rëndësi ajo. S'ka gjithmonë rëndësi. Vajza. S'është princ sot për shembull le të jesh e shëmtuar, si sot princ, ke trupin po. po. E nice. Okej. Mirë. Ëm Gati pra. U ngatërruam duket. Jeni gati? Tani unë po shikoj Altinin gjithë kohës se u shkatërrua nga të qeshurat. Gati. Ndërkohë që Olta më thotë do jesh në vështirësi. Shumë mirë. Po do jesh. Unë mendoj se nuk është shumë vështirë. Unë dua të mirën, por po do jesh. S'kemi kohë Olta, mm. shikoj orën se sa është edhe. Dhe po, çepe. Sigur, sigurisht se sa është. Atë. Të kërkoj ndjesë. Mm. Pyetja e parë për ty, Jeri. Po. Do të preferoje që të ndërroje gjini sa herë teshtin apo që për gjithë jetën tënde të ngatërroje bebet me qentë. Oh, Mos ishe oh, në oh. gjendje të dalloje bebet nga qentë. Apo sa herë që teshtin ndryshon gjininë. Tani unë bebet i kam shumë qejf. Po. Që nuk do doja t'i ngatërroja. Por të teshtij, po mendoj se sa shpesh unë mund të teshtij dhe nuk më ndodh shpesh, okay. veçse periudhës së dimrit. Po po, në qoftë se teshtin do kthehesh në burrë. Të bëje dashuri me një grua plakë dhe të mos ta zbulonte askush? Apo të mos bëje dashuri me një grua plakë, por të gjithë mendonin se kishe bërë. Fjalët e liga le të thonë çfarë të duan Blendi, unë do preferoja të dytën. Të mos bëje. Të dytën. Po. E ndërkohë jo? të gjithë ta dinin se thoshte ai Lale. Ka ka fenomene nga më të çuditshme. Po si vajta ajo më ato. Mos po shfaq pak diskriminim jo, moshor. Jo, fare, fare, fare, s'ka lidhje. Okej. Problemi është që këtu si të bësh një gjë, si mos ta bësh, të gjithë do flasin. Jo, bravo jo, Jeri, ajo ishte një herë bravo. Shumë mendshëm. Bravo Jeri. Bravo Jeri. Bravo Jeri. Bravo, bravo. Kështu që Jeri, si ta bësh, si mos ta bësh, ti nuk do ta bësh. Po. Mendoj që mos ta bëj, por gjithë bota do të flasë gjithsesi. Gjithsesi ka. Shumë mirë, atëherë Olta është përgjigjur? Do doje të ishe peshëngritësja numër një në botë mm. Apo të gjeje 60.000 lekë në rrugë Peshëngritësja numër një në botë 60.000 apo 60.000 të vjetra Të vjetra? Të vjetra, të vjetra. Oh, 60.000 të vjetra mm. Apo apo të ishe peshëngritësja numër 1 në botë. Do preferoja të isha peshëngritëse sepse e para do fitoja shumë më tepër para dhe e dyta do grushtoja ndonjërin. Okej, okay, po peshëngritësja nuk bën grusht. Po, e ka, do i kem do i kem uh, duart aq Kthehem pas pak në klubin e mëngjesit miq të dashur me emrin e fituesit Olta do të kontrolloj se kush ka dhënë përgjigje si njeri.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 Nga 10 këngët më të mira sipas uh, klasifikimit britanik, janë këngë që i dëgjoni edhe shumë shpesh në klubin e mëngjesit e tjera e tjera e tjera e tjera e tjera. Kështu që kujdes, nuk do të jetë e vështirë fare. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Stina e verës po vjen bashkë me këngën Summer nga ky dhëndër në Kosovë. Kujdes. Është në vendin e dytë, miq të dashur në këto momente. Oh yeah. Është një DJ i njohur. Stina e verës po vjen bashkë me këngën Summer nga ky dhëndër në Kosovë. Miq të dashur, është në vendin e dytë po, në po. klasifikimin tani. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Wild Wild Love. Është hiti i fundit që vjen nga ky qen i vërtetë. Kujdes. Mm -hmm. Është hiti i fundit që vjen nga ky qen i vërtetë. Është një qen i vërtetë portorikan. Miq të dashur që këndon Wild Wild Love tani në vendin e 6 me qira fjala në vendin e 6 në klasifikimet më të mira pyetja numër 3 pyetja numër 3 pyetja numër 3 John Legend shtrëngon vendin e 4 me këtë baladë dashurie mm. shumë romantike John Legend mban vendin e 4 me këtë baladë dashurie ke parasysh këtë këngë po, po. mm. Okej, okay, dhe për ta mbyllur, për ta mbyllur. Kujdes. Për ta mbyllur kemi: kënga Let It Go e kënduar nga Idina Menzel. U shfaq në këtë film nga Disney. Let it go, let, it go. Let it go. A ke pasur? Idina Menzel këndon këngën Let it go që u shfaq në këtë super hit të animuar nga Disney. Shpejt e shpejt, s'ka. Keni parasysh? Shpejt e shpejt. Shpejt e shpejt. Shpejt e shpejt. Shpejt e shpejt një kontroll të plotë. Shpejt e shpejt. Atëherë, një kontroll i plotë mjekësor në spitalin amerikan. 069 20 70 222 për përgjigjet tuaja për Pop Quizin miq të dashur, për përgjigjet tuaja për Pop Quizin kujdes. Keni tani 069 20 70 222 pyetja e parë ishte Stina e Verës Jeri. Mm -hmm. Po vjen bashkë me këngën Summer Nga ky dhëndër në Kosovë, DJ i famshëm Calvin Harris Calvin Harris, yes. bravo Jeri Se kisha me dyshje Po, Altini duhet t'i dijë këto, sepse Altini është shumë i dhënë mbas muzikës dhe Top Fortin e ndjek shumë Atëherë, Altin, Wild Wild Love është hiti i fundit nga ky qen i vërtetë E kush do t'ishte tjetër, Pitbull Dale. Një qen i vërtetë. Dale, dale. Okej, okay, Pitbulli, Wild Wild Love, vendi 6, vendi 6 pra, po. Pyetja numër uh, pyetja numër 3 për ty Olta. John Legend këndon këtë baladë romantike që mban vendin e katërt. All of me. All, of, all of me loves all of you. Okej, okay, dhe pyetja e katërt edhe një herë kthehemi tek Jeri. Let it go nga Idina Menzel, nga Frozen. Na, na, na. Kush është fitues Olta? Mbarova. I largoj gjithë. Është Bujardi. Bujardi. Bujardi. 557 i mbaron numri. Mirë. Ne duhet të tjerë. Kemi edhe dy fituesit për lojën sa e njeh Mirin, është Linda fiton një set me foto nga Art Center Tirana. Bravo Linda, dhe revistën Gracia. Ndërkohë kuici i fundit ishte Keira Knightley. Bravo. Keira Knightley. Saktë. Yes. Mona fiton dy bileta për në Cineplexx. Bravo Mona. Ciao. Ju pafshim, kalofshi bukur.